Peio behastegi, egunon zuri? Egunon. Badu beste zerrendaren ganik irudi zaharkitu bat gaurko FFP-bek, zuen aldetik, Barnetik behar da, lifting baten behar abadea. Bor, uh, hasi haintzin uh, eh, bilana behar bat zerrateko kilolaren aletik uh, eh, munduko lehen nazionoa girela ara ere, bai helduetan eta bai ogoita biurteko uh, urte azpiko beraz uh, mailan, eta beste bat, uh, kontuen aurretik gilela, ikalariko lan bat egina izan da horiek, dira baita bada alde positiboak, gero beha nik ere entzun dut, eh, zuk bezala duten bertzek, egia da behar bai pilotari ikus ikuspen hori beha, obeago bat beraz eh, eman behar zaiola pilotari eta pixkat, e, ez dutxo bera maite hitz hori, be, modernizatu behar dela pilota. Hora hori erraten aldugu eta hori be, gure proiektuan e, lan ardatz bat da. Nola modernizatu, zet resna bada? Uh, Aipatu nahi dituz gertakaliak, bon, badila eskuskan adibidez masterrekin, baina zabaldu behar genuke, behar ba beste modalitatekin ere uh, eh, gertak alibatzu egin. Uh, eh, aldetik, ere, jana inuke gauzak eh, modernizatzen ahal girela, behar ba, an, aldaketa zonbait eginez txapelketetan adibidez, eta egia da, uh, badera zenbait urte uh, gauzak ez direla aldatu behar bat txapelketetan. Gure proiektuan izanen da batzorde bat pedagogikoa liburuz, eta komitean ere artean gauza berri batzu pilotariak nasteko, entrenatzaileak ere nasteko, zenta seur gila elkarlan bat eh, eraman behar dela. Frontbolak ere badu bere lekoa orain, munduan zehar behar bada ikusgarritasun bat emaiten ala lieke beste modalitateer. Horri begira, hainbast eh, joko, dioko uh, eh, gehi frontbola, uh, gazteak motibatzeko, bon, Baduzu estrategia bat, fen zerbait aipatua hori buruz? Hor nahi bauzu guk, eh, fen argiki, eh, liluk argiki randu eh, ez dugu lik kenduko li ise da gelo aipatzen duzu frontbola, bebarakigu eh, eskoletan, zabaldu nahi balin badugu pilota beste ez baita ez bada bakrik euskal herrian, beste frontbola dibidez aterabide on bat izaten alda, material guti behar delakot, leku guti zenta, bon, biztanda trinketa bat egin behar behin bada ez da gastu berdina, beraz frontbola hori buruz fer, eh, garatzeko pilota beste lujaletan izaten alda eh, atera bide bat eta guk uh, badugu hor frontbola zabaltzeko pentsatu dugu uh, joan egia ber, beraz uh, enplegu bat hartuko dugu eta bon, uh, izena ateratua da uh, joan egia berrek du postu hori lortuko eta ez du baitez bada bakarik frontbola zabalduko, baina uh, pentsatu dugu eskoletan pasatu behar dela, eh, bai elkartetan, eta bon, badakigu, e, joan egia behar eh, munuko txapeluna izan dela frontbolan, eta esperientzia baduela, pasatu dela auzo behartxuetan, hiri iri handitan, beraz, pentsatzen dugu hor lan intesgarri bat eramaten alduera. Behor, beti, beraz, joan egia behar ukanen du ere, beraz, bele lan ardatzetan, be, formakuntzak proposatuko ditu, fen, nahi bauzu pilota ezagutara behar da, beraz, eskoletan, eta be, gero, pentsatzen alugu, be, gazte horiek behar bat joanen direla elkartetat, eta hor behar bat badu lan bat uh, egiteko, be elkartak ere laguntzeko, zenta hor ba, gehiago balin bada, be bortzaz formatu behar dira gehiago uh, eh, ezitzaileak. so, horrek aipatu dituzu mazterrak ostione, hori eskuskan, goi maila orokorki? Eh, nola tratatu? Hor beti be, jaten nuen ostion, pedagogiko for, eh, batzorde horrek eh, leku garrantzitsu bat ukanen duela gule proiektuan. Eh, ba, modalitate hor batzordekin ebe ahemanak ukanen ditu seguraski proposatzeko detekzioak, haitz egokea den, baina ideia da elkartze gehiago egitea txapelketatik kanpo gure proiektuan uh, bon, proposatu dugu ere uh, eh, eh, lujaldeak, uh, elkarteak, komiteak ere ikustea, bisitatzea eta egun erdi batez, adibidez, ikusteko beraz pilotali oberenak da, eta ez ukaiteko eta arrebantzuzenak ukaiteko bai elkartekin eta bai komitekin behar ba hori ere da gauza behi bat. Komunikazioaren aldetik behar da webgunea FFP berena ez da eredugarriena, memento untan egia ez, dela hain eh, simplea, hain erretxa erabiltzeko. Horrez gain, eh, komunikazioaren aldetik eh, nahi dute ipatu sare sozialak, baita ere, telebistaren biurgune hori garai batez hutxe gintzena, hori begira ere baduzu ez, zerbait pentsatua? Bon, webgunea ipatu duzu, eh, bon, barakigu, badela lan bat egiteko, modernizatuko dugu, seguraski, sare sozialetan, bon, asigira, piskat, gauzak bekeago egin behar dira, erreaktiboago izan behar da, emaitzak fitago zabaltzeko, zenta bon gazteak badakigu eh, Instagramen direla, Facebooken, Telebista ipatu duzu, bon, jadain gauza batzue e, ginak dira, e, eh, Franz Troanoan adibidez bon, finala batzu eh, ikusi ditugu, kanaldu eh, den ere, e, bon, ikusi ginuen, emaztetan ere paleta gomazko pilota, larruzko paleta bon, finala batzu ikusi ginituen, buruz buruzka ere eskuskan bon, finala. Bon, hori egina da, gehiago egiten alda, gehiago egin nahi ginuke, eta egi, entxatuko gila egitea, e, zabaltzea, bai telebistan, bai sare sozialetan, gero beti gauza bera da, dirua behar da horren iteko, hor haipatzen eh, dugu, bon, ez dakigu eh, krisi horrekin nola pasatuko diren gauzak, bon, barakigu fite laster, fer, laster hasiko dela ere uh, berezkoen txapelketa eskuskan, eta behar ari gira jaranik uh, lan bat eramaten dugu, enkaz irabazten malin badugu, be, ikusteko zer egiten alden telebistarekin, baina uh, ez dugu gezurik erranen, be, patu behar da, eta eta beharrik uh, lan bat egina izan da, beraz, eh, diruen aldetik, beraz, ados gila zerbait eginen dugu, gero ez dugu dena telebistan pasatzen ala hori seur. Emazteak aipatu dituzu, emaztean lekoa lehenik zuen zerrendana ogoi eta ogoi ziste? Uh... Ez, ama hilu uh, emazte ditugu, uh, ordena baino gehiago, beraz, uh, bon, ba, ez da gaizki, gero bombe postu importanteak bat dituzte, bai uh, dilu die, bai uh, fedakuntza kilol planuan ere parte hartu dute, bon, badituzte beraz eh, leku garrantzitsua da, eta badakigu hor ere, badela lan bat elamaiteko, be licentziadun kopuru, uh, kopurua, beraz uh, goititzeko hori ise da, neska emazte gehiago nahi ditugula ikusi uh, pilotan. Eta mm, Euskara, hizkuntzak eh, gaur egun erten alda FFP ben, eh? ez duela Euskarak leku handia ondirik, Horri begira, mm, bada laketa baten eh, emeia zuen zerrendatik? Of, ah, beti gai uh, berezi bada, e, nahi bauzu amabos licentziadun baditugu hor eh, pilotan ferakuntzan, eren bat Euskal Herrian, egan nahi du beraz uh, beste dira. Uh, zaila da dena bizkuntzetan egitea, gero, bon, be, haipatu dugu, ba, gule hartan, behar ba, publizitatea, bedelen finalak adibidez Euskal Herrian dielaik, behar ba, zerbait hor egiten aldera neuhi batean. Hala, hor, da Frantziako pilota federazioa, Euskal pilota, zoinek luke gehin hartu behar? <laughs> Hori galde da ona. bo, nik eh, bakizu eh, ere Euskal pilota bat zordean aizela, beraz eh, Euskalak leku berezi bat badu nire baina pentsatu behar da ez girela bakarrik, amabos mila licentziadun bat ditugula, eta inen dugu entxatuko gila, beraz, gai eh, hori, uh, gai berezi hori, beraz, urratxipiak inen ditugu, seguraski, uh, eh, uh, eh, laurtetan. Peio behastegi, Mireska? Mireska zure.